Добро да се насочиме на нашата тема, која што треба да не поведе во обредот што е пред нас. Ке отвориме во Лука 23 глава. И каде не ако не на Голгота. Е местото, тоа е местото на кое што секојдневно се стрелен вајд вели треба да се секаваме а камоли посебно кога имаме света вечера. Значи, Лука 23 глава и ќе започнеме со читање од 32 стих. Ќе офатиме малку поголем дел, меѓутоа ќе се насочиме конкретно на една личност. А водеа и други двајца разбойници за да ги погубат со него, со Исуса. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, таму го раснаа него и злочинците, едниот десно, а другиот одлево. А Исус рече, татко, прости им, оти не знаат што прават. Кога го делеа неговото облекло, фрлија жребка. народот стоеше и гледаше, а старшините се ругаа, велејки, други спаси. Нека се спаси сами од себе си, ако е тој Христос, Божи избраник му се подсмева и војниците кои му се приближуваа и му даваа киселина. И велеа, ако се јудиски цар, спаси се самиот. А над него имаше надпис, напишен со грчки, латински и еврейски букви. Овој е јудејскиот цар. А еден од обесените разбойници го хулеше или го ругаше со истите зборови како и овие останатите. Зар не си ти Христос, Спаси се себе си и нас. А другиот во одговор му рече, э, односно го укори, првиот, зар не се боиш од Бога, кога и ти си исто така осуден? Во другиот предот вели, кога и ти си осуден со истата казна. И ние сме праведно осудени, зашто го примаме заслуженото од тоа што сме го сториле, но овој не направил никакво зло, и рече, Исусе, спомни си за мене која ќе дојдеш во Твоето царство. Исус му одговори му вели, Вистина ти велам денес, ќе бидеш со мене во рајот. Тоа е тој дел, видојќи се насочиме само на еден од разбојниците, на оној кој што буквално во последните здивови пред вечната своја пропаст му се предал на Христа, го прифатил спасението. Токму со тие последни здивови, од својот живот ќе го нарече Господ, ќе го види спасителот во него, за разлика од сите други. Елен Вајд со право ќе каже, тој била единствената светла точка во тој мрачен ден, кој што многу го охрабрило и самиот Исус, дека ете сепак некој прифаќа, не е залу на неговата жртва. Замисли си, имаме еден разбойник, малку подосно ќе видиме, малку повеќе околу него, кој што со последниот здив ќе му се предаде на Христа и ќе го прими спасението. И веднаш мора тука малку да образожиме да кажеме дека некои го злоупотребуваат овој текст, сакаат да го злоупотребат и си велат, ако може, он може ми јас ќе си грешам цел живот и таму негде на крајот на смртна постела може би ќе му се предадам на Христа. Има тука повеќе проблеми. Прво, од каде знаете која ќе ви биде последниот здив или последните здивови? Второ, ако вие свесно грешите секој ден, што мислите дека ќе дојде време кога ќе имате сили, ќе можете да се покаете, ќе да го оставите гревот и да му се предадете на Христа? Или, многу поверојатно е да направите хула на Светиот Дух и пред време веќе да си затворите вратата на милост. Затоа што свесно грешите, свесно сакате да уживате во гревот. Е, тоа е друг друг еден момент. Ако така размислуваме, тоа што значи дека ние сакаме да живееме во грев, а само сакаме да ги избегнеме последиците на гревот. Како што всушност, тоа го гледаме во оној другиот разбойник, кој што ќе каже во 39 стих, кој што го прочитавме предходно, што му вели? Зар не си ти Христос, спаси себе си и нас. Но за разлика од него, Ние денеска ќе се посветиме на другиот разбойник. Крадец или како сакате. Оној кој што се покајал во последните мигови. На вистина, но вистински го прифатил Христа и вистински се покајал. Пазите, овие двајца разбойници, ако читате Копнеж на векој, ќе видите дека биле другари на Варава. На оној кој што бил ослободен, и кој што требало да се најде на местото на Христа. Помеѓу овие двајца, значи другарите заедно требало да бидат погубени. Но Варава бил ослободен на негово место Христос на средината како најголем разбойник, злосторник од сите, троица во средина висе. Но Елен Вајт ќе каже уште дека овој разбойник кој што се покаял не бил толку закоравен во злото. Именно таа вели дека бил осведочен. Слушал за Христа, слушал за неговите исцелувања, како не би слушнал, сите слушнале, па цели, цели села, вели, поминувал ни цели села и цели села исцелувал. Значи тоа не било нешто што, ете таму некаде, некој поединечен случај се случил. Не! Исус правил големи чуда било осведочен, слушал за Христа и малку фалело да се предаде уште предходно, меѓутоа бил расколебан од свештениците. Абсурдно, меѓутоа, тоа е тоа. Ги знаеме случувањата во тоа време. И заглибал после тоа уште повеќе во злото. И сега го имаме на денот на раснувањето кога И предходно, че целиот тој ден, тој бил тука, тој гледал, тој го посматрал Христа, неговото однесување, неговиот лик, неговиот мир, зборовите и коментарите на сите одоколу, затоа што имало луѓе кои што препознавале во него. Бог, го препознавале Бога. И повторно Светиот Дух проработил во неговото срце. И ги кажал оние судбоносни зборови за него, од 42 стих. Исусе, спомни си за мене, кога ќе дојдеш во Твоето царство. Или во другиот превод од вели, Господи, спомни си за мене. Што го натерало овој човек? Еве, веќе навлеговме во тоа. Што? Тој светиот дух. Што го натерало да изговори вакви зборови? Пазите, овој е разбойник. Секој разбойник, секој некој кој што прави зло, зарем сака да биде спомнат од Господа, па тој не сака да, да му се спомнува името ни меѓу луѓето, значи, разбойник човекот. Не сака да си има работа со закон, со ништо, па камо ли со Господ, со врховниот судија? Еве да прочитаме во Псалм 10, 10 Псалм, читаме од, еве, од третиот стих. Безбожникот се фали со желбите на својата душа, сребролюбецот се одрекува од Господа и го презира. Далеко од тоа дека сака да биде спомнат. Да Господ се сети на него. Безбожникот вели во својата гордост, не, нема истраги, нема суд. Па нема ни Бог. Такво е неговото мислење. Неговите патишта секоја се опаки на, на твоите судови, тој не мисли, ги презира сите своји противници. Во своето срце вели, нема да се расколебам, нема да бидам несркен од род во род. Устата му е полна со клетви, итрени, измами, под неговиот јазик има злоба и гибел, седи во заседа покрај оградите во селата, потајно го убива невиниот, со очите го демне бедниот. Седи во засолниште како лав во пештера, демне да го ограби сиромашниот и да го вовлече во својата мрежа се притајува, прилегнува и безпомошните паѓаат по неговата сила. Во своето срце вели, Бог заборави, го крие својето лице и нема да види никого. Значи, еден разбойник не сака да биде воопшто спомнат далеко од тоа, сака да биде сокриен, да биде настрана од секаков закон, од секаков суд, а највеќе од господовиот. Што е тоа што овој разбойник го видел во Христа за да се покаја? веќе начнавме некои работи. Митоа, еве, преку самиот текст, преку самиот текст, преку она што тој го изустил и го кажал на самиот крст, висејки до Христа. Прво веќе спомнав, тоа 42 стих, овде не е баш најдобро преведен, значи ќе го прочитам пак, и рече, Исусе, спомни си за мене која ќе дојдеш во Твоето царство. Вели Господе, Кириос, е на гречки. Од сите тука на собрани, учениците знаеме дека и се разбегани, не се ни многу присутни, овој што виси до него го признава за Господ. Го признава Христовиот авторитет. И тоа замислете си во каква ситуација. Доека неговиот Господ виси покрај него на крст безпомошен. помошен. Што може да му помогне? Кога и тоа е прикуван. Значи, ова негово признание до, до, а, добива повеќе на значај. Го признава за Господ. Го признава неговиот авторитет. Второ, што гледаме во 40 стих? Го кори својот другар од другата страна и што му вели? Зар не се боиш од Бога? Гледаме дека имал страв Господов. Мудрост. Почеток на мудрост. И нешто што често пати се спомнува во Библијата како многу битен момент. Ако немате страв од Господа, тогаш не ви е битен ни суд, ни ништо. Апсолутно. Разбойник, но имал страф од Господа. Кога и ти си исто така осуден, си осуден со иста казна, и ова се овде можеме да кажеме на цела една проповед. Ти си осуден со иста казна како него. Исус бил осуден место нас со таа иста казна со која што ние требало да бидеме казнети и осудени. И не само тоа, ја признава и Христовата, Господовата праведност, а ја признава и својата заслужена казна во 41 стих. И ние сме праведно осудени, вели, зашто го примаме заслуженото. Ние примаме заслужена казна. Но овој не направил никакво зло, овој е праведник. Го признава неговиот авторитет, признава дека ја заслужува казната и ја признава праведноста Божја, Христова. Многу нешто гледаме Многу нешто гледаме во овој човек, во овој разбойник. И дури и кога вели повторно на 140 стих да се навратиме, спомни си за мене кога ќе дојдеш во твоето царство. Овој човек размислува за вечност. Сето ова, препознавањето на Господа во Христа, Месијата, го навело да размислува на вечноста, дека не е крај овде, Значи, што вели Павле во прво послание Коринјаните 15.19. Најмизрени се оние кои што се надеваат на Христа само во овој живот. Овој живот ќе помине, порано подоцна. Но Господ ветил, подготвува домови за секој од нас, таму на небото. Чи значи, тој го насочил погледот кон Исуса, како кон Месија го насочил погледот кон небото и поберал да биде спомнат, односно да Исус се сети на него. Како се гледаме ние денеска? Дали сме како овој разбойник? Дали ние го признаваме Христовиот авторитет? Дали имаме страф од Господа? Или онака чинот ќе ни помене само како прочка кај нашите сограѓани? Дали ја признаваме својата ништожност? Дали признаваме дека заслужено заслужуваме смрт? Меѓутоа, затоа што Исус се застапил за нас и затоа што ни е потребна неговата праведност, можеме да бидеме спасени. Че немаме ние никаква праведност, абсолютно. Овој разбойник, преко овој разбойник многу нешто учиме. И тоа токму на Голгота на онай момент кој што е најсветлиот во историјата на човештвото, затоа што тука Господ Исус го дава својот живот за да го спаси човештвото. Тука е реализирана неговата одлука кој што не ја донел уште во Гециманија. Многу е битно како се гледаме себе си ние денес, пред самото земање на светата вечера и пред самиот обред на понизност. Во предходната глава, во 22 та глава од Лука, во 19 тиот стих, кога Исус ке го подели лебот и виното, почешно кај лебот е ова, 22.19, што ќе каже? Потоа зеде леб за благодари, го раскрши им го раздаде, велејќи, ова е моето тело кој се дава за вас, правете го ова за мој спомен. Интересно. Чинот што денеска е пред нас е чин кога треба да си спомнеме за Христа, да си спомнеме за тој, за големиот дар. Но и да го замолиме да тој си спомне за нас. Како што овој разбоник рекол, сети се на мене, кој ќе додеш во своето царство. Случајот со овој разбойник е можеби најдобрата илустрација за спасение со вера. Зашто, како што веќе кажавме, пред самиот здив, последен здив, да издише, да издивне, тој го прифаќа Христа, го прифаќа спасението. Не можел и да сакал да направи нешто, не можел да направи, бил прикуван. доволно било што го признал Христа како свој спасител и се подпрел на неговите заслуги, на неговата праведност. Тоа е тоа. И сосема доволно. И сега на крајот да го погледнем и одговорот Христов. 43 стих. Разбойникот вели, спомни си за мене, и Исус му одговора, вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. И сега знаеме дека имаме злоупотреба и на овој стих, често пати нема да се бавиме со запреки. Само малку, еден, еден момент ќе спомнеме. Значи, јасно ни е барем на нас, кои што добре ја знаеме оваа тематика, дека Исус тој ден не отишел во рајот, односно не отишел кај својот татко. Кога отишел Исус кај својот татко? Дори во неделата. Секавате на средбата со Марија Магдалена. И вели, не ме допире, се уште не сум отишел кај својот татко. Значи, абсолютно од самото тоа е јасно дека Исус не вели денес ке биде со мене во рајот, туку, вистина ти велам денес, со потполна сигурност денес, очи во очи те гледам и ти велам сигурно е спасението и за тебе и за сите други кои што ќе прифатат оваа жртва. Дали сме ние сигурни Знаете, лебо што денеска ќе го вкусиме, вели вистина, ти велам. Чашата што ќе ја испиеме, вели вистина, на вистина Господ го даде својот син за да умре место нас и ние вистина да добиеме спасение. Не е тоа нешто измислица. Како што некои велат, дека ете, заблудени сме, сме забегали, се собираме таму, па си кажуваме приказни за деца може да рече вистина од, првото, од првата до последната страна. Па камо ли кога самиот Господ ќе каже вистина ти велам. Тоа е на вистина така. Уште и додал и кажал во Јован 14 глава, познатите прекрасни стихови. Значи, одам да ви приготвам место и кога ќе ви приготвам, ќе дојдам за да ве земам, да бидете со мене, таму кај што сум и јас. Многу е битно како се гледаме себе си, дали се препознаваме како оние кои што сме заслужиле казната, а ја прифатиме од друга страна жртвата Христова и неговата праведност, и копнееме по неговата праведност, и затоа и во тој правец, и ќе примиме од левот и од виното, признавајки ја повторно неговата жртва, признавајки и ги неговите заслуги. На самиот крај јас би прочитал би го прочитал целиот 25 псалм, кој што во мојот живот одиграл многу голема улога. Прекрасен е псалмот. И да видиме во самиот псалм, ќе ги истакнам тие стикове и вие самите приметите, е ова нека биде на вид на молитва наша пред самиот чин на понизност. Ќе приметите што бара молителот во случајот Давид, на што да се секјава Господ, а на што да не се секјава. Кон Тебе, Господи, ја подигам мојата душа, на Тебе се надевам, Боже мој. Не оставај да се засрамам, за да не се веселат над мене моите непријатели. Навистина нема да се засрамат оние кои што се надеваат на Тебе, ќе се засрамат оние кои што изневеруваат без причина. Покажи ми ги, Господи, Твоите патишта, научи ме на Твоите патики, води ме во Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на моето спасение, на Тебе се надевам секој ден. Спомни си, Господи, за Твојата верност и за Твојата љубов довека. Спомнете си, драги браќи и сестри, за Неговата верност, за Неговата љубов, со која што не возлюби, со вечна љубов. Не спомнувај си за гревовите на мојата младост, за моите престапи. Молете се да Господ не си спомнува за вашите престапи, за вашите гревови ова тромесечи или ако не сте се покајале за некој поранешен греф и за тој, време е <laughs> да се покаеме пред самиот чин. Значи, спомни си, Господи, за Твојата верност, за Твојата љубов довека, не спомнувај си за гревоите на мојата младост, за моите престапи. Спомни си за мене, о Господи, според Твојата љубов и заради Твојата благост. Знаете, ова, цела ова сторија со овој разбойник – е може би најубавиот дел во Библијата, кај што највеќе доаѓа до израз таа Господова милост. Господ бил спремен, Исус чекал, и Исус чека, и денеска, да се покаеме. И веднаш, значи, ако има молитва на која што Господ веднаш одговара, тоа е покајничката молитва. На таа веднаш одговара, веднаш простува. Нема што да чекат. Тоа тој ведна, едва и го чека од нас да го изустим. Многу милостиви од Господ. Сетете се на Мојсе и кога побарал Господовата слава да, да ја види, да помине. Господ поминал и таму во описот три пати се спомнува. Милостив, многу милостив и уште искажува милост на илјадници. Три пати милостив, многу милостив, искажува милост на илјадници. Значи, не спомнувај се за гревоите на мојата младост, за моите престапи, спомни си за мене, о Господи, според Твојата љубов и заради Твојата благост, заради Твојата милост. Господ е благ и праведен, затоа ќе им покаже пат на грешниците. Тој ги води кротките во правда, ги научува кротките на својот пат. Сите Господови патишта се милост и вистина за оние кои ги чуваат неговиот завет и неговите сведоштва. Господи, заради Твоето име, заради Твоето име, Господи, прости ми го гревот, зашто е голем. Кој е човекот кој се бои од Господа? Него тој ќе го получи кој пат да избере. Исус го получил разбойникот, зато што разбойникот имал страв Господов. Тоа го видовме пред малку. Кој пат да го избере? Патот што води до спасение. Неговата душа ќе живее спокојно, а неговото, неговото семе ќе наследи земјата. Господ е близу до оние кои што се бојат од Него и ќе им го покаже својот завет. Моите очи се насочени секојаш кон Господа, зашто Тој ги извлекува моите нозе од мрежата. И на крајот молитва за избавување. Предходно беше молитва за водство и заштита, а овој дел е молитва за, молитва за избавување. Погледај ме и смилувај ми се, зашто сум осамен и натажен. Тагите на, на моето срце се умножени, избави ме од моите јадови. Види ги мојата неволја и мака и прости ми ги сите гревови. Погледај ги моите врагови колку се многу и со каква жестока омрза ме мразат. Чувај ја мојата душа и спаси ме. Не оставе да се засрамам, зашто се надевам на Тебе. Невиноста и честноста нека ме пазат, зашто се надевам на Тебе. Господи, избави го Израел од сите негови беди. Нека Господ не избави од сите наши беди, од сите наши гревови. Ова нека биде молитва, ова нека биде, биде подготовка за чинот што следи, чинот на понизност, а подосна и за светата вечера. Нека му е фала на Господа, кој што е спремен да спаси и ваков разбойник, и ваков грешник, и вакви грешници. Јас сега би ги замолил најнапред сестрите да преминат во долната просторија на обредот на понизност, а подост на браката.